Septintas skirsnis. Teisybė, pripažino Krukas, vaikšinėdamas aplink ir pritarimai linkčiodamas galvą, bet ko gero negalėsiu užsivilkti policininko uniformos. Paskutiniu metu neužmušiau nie vieno policininko. Blautas mislingai susiraukė, o paskui trenkė kumščių savo per šlaunį. Taip, mes tai padarysim, sušuko jis. Aš čia turiu Floriano adresą, jis pažįsta visus Londono kostiumininkus. Aš jam paskambinsiu ir paprašysiu, kad ateidamas atsineštų policininko aprangą. Ir nusilenkęs nuėjo prie telefono. Krikštatėviai, tai žavinga, šūktelėjo Rubi, ko nepašokdama. Aš būsiu Kolombina, o jūs jog darys. Milijonierius elgėsi šaltai su stabmeldišku išdidumu. Mano brangieji, aš manau, prabilojus, jūs turėsite pasieškoti kito juokdario. Jei norite, aš būsiu juokdarys, tarė policininkas Adamsas, išsiimdamas cigarą iš burnos ir prabildamas pirmąjį ir paskutinį kartą. Jums reikėtų pastatyti paminklą, linksmai sušuko grįždamas nuo telefono kanadietis. Na, o mes visi kažkam tinkame. Misteris Krukas bus klaunas, jis žurnalistas ir žino visus senus pokštus. Aš galiu būti arlekinas, kuris turi turėti ilgas kojas ir daug šokinėti. Mano draugas Florianas sakė, kad atsineš policininko aprangą. Jis persirengs iš anksto. Galime vaidinti ir šioje salėje, žiūrovai sėdės priešais ant tų pačių laiptų, vieną eilę už kitos. Šios priekinės durys uždarus ar atvirus atstos užkulisius. Jas uždarius matysite anglišką interjerą, atvėrę, sodą mėnesienoje. Viskas stebuklingai tinka. Ir pagriebęs iš kišeniais atsitiktinai pasipainiusi biliardo kreidos gabalėlį, perbėgė salę tarp priekinių durų ir laiptų, nubrėžė rampos liniją. Kaip ši kvailiščių pota buvo paruošta laiku, liko mislė – bet visi rengėsi su beprotišku užsidėgimu ir kropštumu, kuris būdingas namuose žydint jaunystėj, o jaunystė šiuose namuose tikrai viešėjo tą naktį, nors ne kiekvienas būtų galėjęs įskirti du veidos ir širdis, iš kurių ji lėjosi. Kaip paprastai tokiais atvejais išmonė, įsivadavusi iš buržuazinio elgesio normų, virto vis labiau nežabojama – Kolumbina didžiuliu sijonu, keistai panašiu į miegamojo gaubtą, atrodė žavingai. Klaunas ir jaukdarys išsibaltino, paimtais išvirėjo miltais ir įsidažė raudonais dažais, pagamintais iš kažin kokių produktų ir jų, kaip ir visų tikrų labdarių krikščionių, niekas net pažino. Ar lekina – apsilipdžiusi sidabriniais cigarečių pakelių popierėliais, vos pavyko atkalbėti negadinti seno Viktorijos laikų sietino vien tam, kad galėtų apsikarstyti žvilgančiais krištoliukais. Jis tikrai būtų tai padaręs, jeigu Rubi nebūtų suradusi senų stiklinių papuošalų, kuriuos dėvėjo ant deimantų karalienės kostiumo maskaradinių suknelių baliuje – Jūs, dėdė Džeimsas Blauntas, tiesiog nesitvėrė savo kailyje iš susižavėjimo atrodė kaip mokinukas. Staiga jis užmovė tėvui Braunui popierinę asilo galvą, kurią Braunas kantriai nešiojo ir netgi labai originaliai judinausis. Prie pono Leopoldo Fischerio frako jis bandė pritvirtinti popierinę asilo uodegą, tačiau niekas nepritarė šiam triukui. Dėdė elgėsi per daug absurdiškai, sušuko Rubi krukui, ko rimčiausiai kabindama dešrą jam ant pečių. Kodėl jis toks pasiutęs? Jis tavo kolombinos arlekinas, tarė krukas, o aš esu tik krečiantis paukštus klaunas. Norėčiau, kad būtum arlekinas, pasakė jį, palikdama ant pečių nukarusią dešrą. Tėvas Braunas, nors ir žinodamas kiekvieną smulkmeną už scenos ir susilaukęs plojimų už tai, kad iš pagalviais padarė pantomimos kūdikį, pavaikščiojęs aplinkui atsisėdo tarp žiūrovų, kupinas didžiausių vilčių, kaip vaikas pirmą kartą spektaklyje. Žiūrovų nebuvo daug – giminaičiai, vienas ar du kaimynai, tarnai. Ponas Leopoldas sėdėjo priekyje, jo apkūnų stotas su kailinė apykakle labai jau menkino sėdinčio žio smulkaus dvasininko figūrą. Pantomima buvo be galo chaotiška, bet pakenčiama – Improvizacijos rautas labiausiai skleido iš klaunų kruko. Apskritai, jis buvo protingas žmogus, bet šį vakarą, įkvėptas nežabotos visą žinybės, jautėsi visagalis, kvailybei išmintingesnį už visą pasaulį, ir jį užlėja jauną vyrą, jei šis bent kartą pastebi ypatingą išraišką ypatingame veide. Jis buvo ne tik launas, bet ir visa kita. Autorius, jei toks apskritai ten buvo, sufleris, dekoratorius, scenos darbininkas ir netgi orkestras. Netikėtomis pašėlusio vaidinimo pertraukėlėmis jis su visu kostiumu eidavo prie pienino ir skambindavo kokią nors populiarę, bet šiuo metu kiek absurdišką melodiją. Viso to Kaip ir viso kito kulminacija buvo momentas, kai scenos gale atsilapojo dviejos laukujas durys, atverdamos puikų mėnesieno sodo vaizdą ir dar labiau išryškindamus žymų į svečią profesionalą, didįjį Florianą apsirengusi policininku. Klaunas grojo pieninu Penzanso piratų, policininkų priedainį, bet jo muzika nustelbė kurtinančios ovacijos, nes kiekvienas didžiojo komiko judesys buvo žavinga, nors kiek e, suvaržyta policininko laikysinos ir manierų parodija. Prie jo prišoko Arlekinas ir trinktelėjo per šalmą. Pianistas tuo metu grojo, iš kurgi tu gavai šią kepurę. Policininkas apsidairė puikiai įsivaidindamas nustebusi, o šokuojantis Arlekinas vėl jam trinktelėjo. Pianistui grojant keletą taktų iš o paskui ir dar kartelį. Galop Arlekinas puolė tiesiai policininkui į glėbį ir apvertė jį, aidint plojimams. Keistasis aktorius puikiai imitavo mirusįjį. Kalbos apie tai iki šiol sklinda patnyje. Neįtikėtina, kad gyvas žmogus galėtų atrodyti toks suglebęs. Atletiškasis arlekinas supavo jį, kaip maišą kilnojo ir sukiojo, kaip pagalį, ir visą tai darė pagal absurdiškai jokingą pienino muziką. Kai Arlekinas sunkiai pakėlė jokingai policininką nuo grindų, klaunas grojo «Grįžtu iš svajų apie tave». Jam persimetus policininką per petį, su nešuliu ant pečių, o kai pagaliau Arlekinas policininkas su garsiu bumptelėjimu numetė žemyn, pamišelis prie muzikos instrumento grojo skambų taktą, rodos pagal tokius žodžius – aš ėjau savo meiliai laiškelį išsiųst, bet beidamas pamečiau – siautiejančiai proto anarchijai, tėvas Braunas matė toli gražu ne viską, kadangi priešais jį miesto magnatas atsistojo visų ūgių ir susigrūdo rankas į kišinės. Paskui susinervinės atsisėdo, vis negalėdamas nurimti, galop vėl atsistojo. Vienu momentu atrodė, kad jis žengs į sceną, bet tik pažvelgė grojantį klauną ir nieko nesakęs puolė lauk iš kambario. Kunigas dar kelias minutės stebėjo absurdišką, bet savotišką elegantišką arlekino šokį prie puikiai numirusio priešo. Meniškai, nors kiek negrabiai, arlekinas artėjo durų link, pro kurias buvo matyti mėnesienoje ir tyloje paskendęs sodas jo sidabrinių popieriukų ir stikliukų išmargintas apdaras žvilgėte žvilgėjo lempų šviesoje, bet arlekinui ėmus šaukti spindičioje minulio šviesoje atrodė kaip tikras sidabro stebuklas. Žiūrovai su įkarščiu plodami apstojo jį, bet tuo metu kažkas taiga palietė Brauno ranką ir pašnibždom paprašė jį užeiti į pulkininko kabinetą. Jis ėjo paskui iškvietusi jį, vis labiau abejodamas ir šio jausmo neišblaškė net tas didis komiškumas kabinete. Tenai sėdėjo pulkininkas Adamsas, vis dar apsitaisęs juokdariu su išsikišusiu banginio ūsų, tabaluojančiu ant kaktaus, bet tokiomis pavargusiomis ir liūdnomis akimis, kad būtų sustabdžiusios bet kokį šėlimą. Ponas Leopoldas Fischeris stovėjo atsirėmėsi žydinio atbrailą ir apimtas baimiai sunkiai kvepavo. Labai skaudu, tėvė Braunai, tarė Adamsas, Teisybė sakant, tie deimantai, kuriuos mes visi matėme šią popietę, dingo iš mano draugo frako kišenys. Ir kadangi jūs, kadangi aš, papildė tėvas Braunas plačia grimasa, sėdėjau tiesiai už jo, aš nieko tokio neteigiu, tarė pulkininkas Adamsas, griežtai žvelgdamas į fešerį, Ir tapo aišku, kad jis greičiausiai taip ir mano, aš tik prašau jūs pagalbos, kurią kiekvienas džentelmenas turėtų suteikti. Tai reikštų išversti savo kišenės, pasakė tėvas Braunas ir tuoj pat tai padarė, parodydamas septynių ir šešių pensų monetas, atgalinį bilietą, mažą sidabrinį krucifiksą, nedidelį brevijorių ir šokolado plėtelę. Pulkininkas ilgai žiūrėjo jį ir pagaliau tarė, ar jums netrodo, kad man daug svarbiau sužinoti, kas jūsų galvoje, o ne jūsų kišenėse. Žinote, kad mano dukra yra jūsų įtakoje, o jį pastaruoju metu ir nutilo. Jį pastaruoju metu sušuko senasis Fischeris, atvėrė tėvo namų duris galva žodžiui socialistui, kuris atvirai pareiškė, kad galėtų bet ką pavokti iš turtingesniojo. Štai ir susidurė galą su galu. Čia ir turtingasis, ir beturtis. Jeigu norite žinoti, ką aš manau, tai štai. Kiek monotoniškai tarė tėvas Braunas. Kas jums pasirodys verta dėmesio, pasakysite paskui. Bet pirmiausia, štai ką kužda man mano senama kaulė. Tas, kas vagė deimantus, nekalba apie socializmą. Greičiau jau, tarė jis santūriai, neigia jį. Abu vyriškiai staiga persimainį, o kuningas kalbėjo toliau. Matote, mes daugiau ar mažiau pažįstame tuos žmonės. Socialistui deimantai reikalingi nedaugiau kaip piramidiai, tad pažvelkime į tą, kurio nepažįstame. Policininką vaidinės jaunuolis Florianas. Įdomu, kur jis šiuo momentu. Jau darys pašauko kaip įgeltas ir puolė iš kambario. Stojo tyla, kurios metu milijonierius žvelgė į kunigą, o kuningas į savo brevijorių. Tuomet grįžęs jau darys, jausdamas padėties rimtumą, prašneko – Policininkas vis guli scenoje. Uždanga buvo pakelta ir nuleista šešis kartus, o jis vis dar ten guli. Tėvas Braunas metė savo knygą ir įsistebėlėjo į ją tuščių žvilgsnių. Pamažu jo pilkos akis prašviesėjo ir jis neaiškiai paklausė. Atleiskite, pulkininkė, kada mirė jūsų žmona? Mano žmona? Žvelgdamas į akis tarė karininkas – Ji mirė šiais metais prieš du mėnesius. Jos brolis Džeimsas savaitę pavėlavo ją išlydėti. Mažasis kuningas pašoko, kaip pabaidytas kiškis. Eime, šūktelėjo jis, neįprastai susijaudinės. Eime, mums reikia pasižiūrėti į tą policininką. Jie nuskubėjo ant užleistos užuolaidą scenos, širkščiai prasibrukė pro Kolombiną ir Klauną, kurie patenkinti apie kažką šnepždėjosi, ir tėvas Braunas pasilinkė prie sukniubusio policininko – Chloroformas, tariais atsitiesdamas. Aš tik dabar tai supratau. Stojo neįtikėtina tyla, paskui pulkininkas lėtai prašneko. Prašau, atsakykite rimtai, ką visa tai reiškia. Tėvas Braunas taiga pratruko kvatotis, paskui kiek apsiramino, bet ir vėliau kalbėdamas dar ilgokai stengėsi suvaldyti kylantį juoką. Džentelmenai, du su jis nėra laiko kalbėti. Aš turiu bėgti nusikaltelio peidomis. O šis didysis prancūzų aktorius, vaidinės policininkas, šis puikus negyvėlis, su kuriuo Arlekina šoko valsą, suko ir svaidė į šalis, jis buvo tėvo Brauno balsas, jam vėl nepakluso ir jis pasisuko eiti. Jis buvo, smalsiai sušuko Fischeris, tikras policininkas, tarė tėvas Braunas ir išbėgo į tamsą. Pilnam lapijos sode, pačiame jo pakraštyje, kur buvo lomos ir pavesinys, kur augo laura ir kiti amžinai žaliuojantys krūmai, netgi pačiame viduržėmį, tamsiai mėlyno dangaus ir sidabrinio minulio fone, sodas buvo sklidina šiltų pietietiškų spalvų. Žali laurai, ryškiai purpurinis nakties dangus, mėno tarsi didžiulis krištolas, visa tai atrodė naiviai romantiška, o po medžių viršūnės – laipėjo daugiau keista nei romantiška figūra. Ji žibėjo nuo galvos iki kulnų, tarsi apdaras būtų pasiūtas iš dešimties milijonų menulių. Tikro menulio šviesa pagaudavo kiekvieną jo jodesį ir uždegdavo kiekvieną jo dalelę. Jis siubavo, blizgėdamas ir kopdamas neaukštų medeliu į aukštesnį, paskui peršoko į kitą didesnį medį ir staiga sustojo vien todėl, kad pastebėjo apačioje praslenkant šešėlį kuris nebejotinai kreipėsi į jį. Na, flambo, tarė balsas, jūs tikrai atrodot kaip skrendanti žvaigždė, bet tai vis dėlto reiškia krintančią žvaigždę. Sidabru spindinti siluetas kiek pasilenkė į priekį lauruose ir nebejodamas, kad gali lengvai pasprukti, ėmė klausyti žmogaus apačioje. Nieko su maniau nesat padarę savo gyvenime, Flambo, Visai protinga buvo atvykti iš Kanados, tikiuosi, Paryžiaus bilietų, po savaitės nuo Mrs. Adams mirties, kai niekam neberūpėjo apie tai klausinėti, dar protingiau buvo susekti šokančią žvaigždes ir Fischerio atvykimo dieną, o kas buvo po to jau ne tik protinga, bet tiesiog genialu – Pavokti akmenėlius buvo vienas juokas. Ranko miklumu būtumėt atlikęs tai šimtais būdų, net ir neapsimetant, kad prie Fischerio frako pritaisai asilo odegą. Bet toliau jūs elgėtės tikrai negarbingai. Sidabrinė figūra tarp žalių lapų tarsi užhipnotizuota, kiek pasviravo ir nors pasprūkti jai buvo lengva, toliau žiūrėjo į žmogų pamedžiu. O taip, tarė žmogus iš apačios, Aš visą tai žinau. Aš žinau, kad jūs ne tik išprovokavote vaidinimą, bet gavot iš jo dvigubą naudą. Jūs ruošėte tyliai pavokti brangakminius, žinia, kad jau esat įtariamas ir sumanus pareigūnas ėmėsi jūsų ieškoti, tą pačią naktį jums perdavė bendrininkas. Eilinis vagis tik dėkotų už perspėjimą ir spruktų, bet jūs poetiška siela – Jūs jau žinojot, kad brangenybės paslėpsite netikrame scenos puošnybių spindesy. Žinojote, kad šalia Arlekino policininko prisistatymas visai derinasi. Gerbiamas pareigūnas pradėjo ieškoti nuo patinio policijos skyriaus ir išnaršiai slapčiausia šio pasaulio vietas – Kai tik atsidarė priekinės durys ir žengė tiesiai į kalėdų pantomimo sceną, kur galėjo būti šokančio arlekino apspardytas, išvanotas lasda, parblokštas ar nunuodytas, nors patys garbingiausiai patnio žmonės klyktų iš juoko. Na, geriau tikrai nieko nesugalvosi, o dabar, beje, galėtumėt gražinti deimantus žalia šaka, ant kurios įbavo spindinti figūrą, sušlamėjo, tarsi iš nuostabos, o balsas apačioje kalbėjo. Aš noriu, kad jūs, Flambo, juos gražintumėt ir noriu, kad imtumėt gyventi kitaip. Jumise dar neišseko jaunystėj, garbė ir humoras. Nemanykit, kad taip gyvendamas išlaikysite šiuos bruožus. Žmogus gali ilgai būti geras, bet ne vienas padaręs blogybę neatsisako nuo kitos. Šis kelias veda vis žemyn ir žemyn. Geras žmogus gerdamas tam pažiauriu, teisingas žmogus nužudęs meluoja. Žinau ne vieną, kuris pradėjo kaip jūs, būdamas garbingas atstumtasis, linksmas turtingųjų apiplešinėtojas, o baigi paskendęs visiškam liūnė. Morisas Bliumas iš pradžių buvo anarchistas, vargingųjų tėvas, o nusivažiavo iki niekingo šnipo ir paskalų skleidėjo, kuriuo naudojosi ir niekino abipusis. Haris Berkas gan nuoširdžiai pradėjo atliekamų pinigų judėjimą, o dabar gyvena badmiriaujančios seser sąskaitą dėl besaikio gėrimo. Lordas Amberis laukiniai visuomeniai demonstravo riteriškumą, dabar jis papirkinėja žemiausius Londono šantažistus, kapitonas Berilonas. Dar prieš jūs buvo didžiausias džentelmenas nusikaltelis. Jis mirė beprotnamį, mirtinai baugintas įskundėjų ir teismo vykdytojų, kurie jį susiekė ir išdavė. Aš žinau, kad miškas už jūsų flambo atrodo labai patikimas. Žinau, kad akimirksniu galite pranikti jame kaip bežiaunį, bet ateis laikas, kai jūs flambo tapsite sena pilka bežionė. Sėdėsite savo medyje miške, šalta širdim, kai mirtis žvelgs į akis ir medžių viršūnės bus tokios plikos. Stojo tyla, atrodė, kad mažas žmogutis apačioje už ilgo nematomo pavadžio laiko žmogų medyje. Žmogus apačioje kalbėjo toliau – Jūs jau pradėjote smukti, gyritės, kad nieko niekingo nedarote, bet šiandien padarėte niekšybę. Dėl jūsų kalties įtariamas garbingas jaunuolis ir daugelis aplinkybių yra jo nenaudai. Jūs išskirite jį su mylima ir mylinčia moterim, bet jūs padarysite dar daugiau didesnių niekšybių, kol numirsit. Trys žvilgantis deimantai iš medžio nukrito ant žolės. Mažasis žmogus pasilenkė jų paimti, o kai vėl pažvelgė į viršų, sidabrinio paukščio žaliame medžio narve jau nebebuvo. Brangakmenių sugražinimas, kaip tik tėvui Braunui, atsitiktinai juos suradus, užbaigė vakarą didingai, o ponas Leopoldas, pagautas geros nuotaikos, netgi pasakė kunigui, kad nors pats yra platesnių pažiūrų žmogus, vis dėlto gerbė tuos, kurių tikėjimas reikalauja būti užsidariusius nuo šio pasaulio ir tolimus nuo jo reikalų. Nematomas žmogus. Saldumynų parduotuvė dviejų Kamdeno gatvių sankryžoje Melsvoje sutemų vėsumoje spindėjo tarsi cigaro galiukas arba greičiau kaip blėstantis fejerverkas, kadangi įvairias palvi šviesos, laužomos daugybės veidrodžių, atsispindėjo pauksintuose bei žaismingai išmargintuose piraguose bei saldainiuose – Gatvės vaikėzai stovėjo įbedę nosis į šią švytinčią vitriną, nes šokoladai buvo įvinioti į raudonus, geltonus ir žalius blizgučius, kurie traukė labiau nei pats šokoladas, o didžiulis baltas vestuvinis tortas stovėjo langę tokiau nuo visų, viliodamas akį, tarsi visą šiaurės ašigalis tapęs valgomų. Savaime suprantama, jog šios vaivorykštės spalvų vilionės sutraukdavo aplinkinius dešimties metų vaikus. Tačiau šis kampelis traukė ir vyresnio amžiaus jaunų žmonės. Vyriškis, ne jaunesnis kaip 24, irgi stovėjusi stebeilėjas į parduotuvės vitriną. Jį taip pat žavėjo šį parduotuviai, bet šį susižavėjimą kėlė ne vien šokoladai, kurių jis toli gražu neatsisakydavo. Tai buvo aukštas, stiprus, rausvaplaukis jaunas vyras, reštingų veido, bet abejingų manierų. Po pažaščiai jis turėjo didelį pilką aplankalą, pilną eskezų, kuriuos sėkmingai arba nelabai sėkmingai parduodavo leidėjams, kai jo dėdė, admirolas, atėmė iš jo paveldėjimo teisę dėl simpatijų socializmui, nors iš tikrųjų jis perskaitė paskaitą prieš šią ekonominę teoriją. Tai buvo Jonas Ternbulis Angusas. Įžengęs pro duris, jis perėjo per parduotuvę į galinį kambarį, panašų į konditerinko restoranėlį, prieš tai nukėlė skrybelę jaunai ten dirbančiai damai. Tai buvo elegantiška, juodbruvė, guvi, rausvų skruostų ir tamsių akių mergina juodo apdaro. Po įprastos pauzės jie nuėjo iš paskaus į kambarėlį priimti užsakymų. Jo pasirinkimas buvo įprastas. Prašyčiau, aiškiai pasakė jis, bandelės už pusę penso ir podelio juodos kavos. Nespėjus merginai nusisukti jis, akimirksnių pridūrė. Taip pat prašau jūsų rankos. Jaunoji parduotuvės damas taiga sukluso ir tarė. Tokių paukštų prašau čia nekrėsti. Rausoplaukis vyras pakėlė savo pilkas akis, pilnas nuo širdaus rimtumo. Tai tikrai ne paukštas, tarė jis, tai taip pat rimta, kaip rimta, kaip bandelė už pusę penso. Tai taip brangu, kaip šį bandelį, tačiau už ją mokama. Tai taip pat kenksminga, kaip šį bandelį, tai kenkia virškinimui. Jotbruvė mergina ilgai nenuleido nuo jo savo tamsių akių, iš paskutiniųjų stengdamasi suvokti, ką girdėjusi. Pagaliau ji šyptelėjo ir atsisėdo į keidę. Ar jums netrodo, nesivaržydamas kalbėjo Angusas, kad neteisinga valgyti šias bandelės už pusę penso, jos galėtų tapti bandelėmis po pensą. Kai mes susituoksime, aš mesiu šį niekingą reikalą. Pakilusi nuo kėdės, mergina priejo prie lango. Buvo matyti, kad jį įtemptai masto, bet jaunuoliui priešiškumo nejaučia. Kai pagaliau apsisprendusi atsisuko, pamatė jauną į vyriškį, rūpestingai dėliojantį ant stalo įvairiausius daiktus iš vitrinos. Jis išėmė ryškių spalvų saldainių piramidę, keletą lėkščių su sumuštiniais ir du grafinus su paslaptinguoju portveinu bei sausu ispanišku vynu, taip reikalingų konditerininkams. Uoliai išdėliojęs visą tai, jis atsargiai viduryje pastatė didžiulį lyg kalnas, baltai cukruotą tortą, vitrinos puošmeną. «Ką po galais jūs darote?» – paklausė jį. «Atlieku pareigą, mano mieloji Laura», – pradėjo jis. «Ak, susimildamas, nustokite», – sušuko jį, «ir nekalbėkite su manimi tokiu tonu. Norėčiau žinoti, ką visa tai reiškia. Šventiška vakarienė, Miss Haup. O kas čia nekantriai paklausė įrodinamai baltą cukraus kalną. Vestuvinis tortas, Mrs. Angus, atsakė jis. Mergina tvirtų žingsnių žengė prie šios pošnybės, sunkiai pakėlė ją ir padėjo atgal į vitriną. Paskui sugrįžo, pasidėjo grakščias alkūnės ant stalo ir palankiai, bet kiek suirzusi kreipėsi jauną į vyrą. Jūs nedodate laiko man nei pagalvoti. Aš netoks kvailas, atsakė jis ir krikščionišką kuklumą suprantu savaip. Mergina vis dar žiūrėjo į jį, tačiau jos šypsena darėsi vis rimtesnį. Misteri Angusai, tarė rimtai, jeigu jau vyksta visa ši nesąmonė, aš turėčiau kaip galima trumpiau papasakoti jums apie save. Sužavėtas, rimtai atsakė Angusas, jūs galėtumėte, jei išeis iš kalbos, šitą papasakoti ir apie mane. Ak, patilėkite ir pasiklausykite, pasakė ji. Man nėra ko gėdintis ir netgi ypatingai gailėtis, neturiu ko. Bet ką jūs pasakytumėte išgirdęs istoriją, kuri manęs beveik neliečia, bet persekioja mane kaip košmaras. Tokia atveju, rimtai tarė vyriškis, siūlyčiau jums vėl atnešti tortą. Ne, pirmiausia, jūs turite išklausyti mano pasakojimą, atkakliai tarė Laura. Pradėti reikėtų nuo to, kad mano tėvas Ladberį turėjo smuklę raudonoji žuvis, kur aš aptarnaudavau lankytojus prie baro. Aš dažnai pagalvodavau, tarė vyriškis, kodėlgi toje konditerijos parduotuvėje viešpatauja tokia krikščioniška dvasia. Žuvis ankstyvojoje krikščionybės simbolikoje buvo šventas ženklas. Latberis tai mieguista paugusi žolė vietelę vienoje rytinėje grafystėje ir lankytojai, kurie retsikiais užsukdavo į raudonąją žuvį, buvo arba atsitiktiniai komivoje žieriai, arba baisiausiai žmonės, kuriuos tik galima pamatyti, bet jūs jų niekada nematėte. Aš turiu galvoje smulkius dikūnus, kuriems užtekdavo pinigų pragyvenimui ir kurie nieko daugiau neveikdavo, tik ramstydavo barus ir lažindavosi iš arklių – Nors apsirengę būdavo pabrėžtinai skurdžiai, paskutinis vergeta už jos daug vertesnis. Tačiau netgi šie jauni, apgailėtiniai netikšos nebūdavo dažni svečiai mūsų namuose, išskyrus du, kurie net įkirėdavo, įkirėdavo visais atžvilgiais. Abu turėjo pinigų pragyvenimui, neskoningai puošėsi ir nuobaudžiai dikinėjo – Vis dėlto aš jų kiek gailėdavausi, kadangi esu beveik įsitikinusi, kad jie lankydavo mūsų mažą tuščią barelį dėl savo fizinių trūkumų, iš kurių kaimiečiai mėgdavo pasijuokti. Tai net nebuvo trūkumai, tikrąją to žodžio prasme, o daugiau ypatumai. Vienas iš jų buvo stulbinamai žemas, beveik nikštukas ar, sakytum, žokėjus. Išvaizda jis anaip tol nebuvo panašus į žokėjų, tamsus, apskritaveidis gražiai, apkirpta juoda barzdele, gyvomis lik paukščio akimis, jis žvangindavo monetas kišenėje, skampčiodavo auksinę laikradžio grandinėlę ir pasirodydavo tik gerai apsitaisęs per daug gerai net ir džentelmenui. Kvailas jis nebuvo, greičiau dikūnas, didžiai išmintingas, nenaudinguose dalykuose. Čia jums rodyti fokusus, čia iš penkiolikos degtukų – surengs tikrą fejerverką, čia išpjaustysi iš banano žievių šokančią lelytę. Tai buvo Isidoras Maitas. Matau jį tarsi gyvą, nediduką tamsaus veido, atėjusi prie baro ir rodantį šokančią kengūrą padarytą iš penkių cigarų. Antrasis buvo tylesnis ir paprastesnis, tačiau nerimo kėlė daug daugiau nei vargšas mažasis Maitas – Buvo labai aukštas ir lieknas, šviesia plaukis, nosis su kuprele, galėjo pasirodyti net visai patrauklus, tačiau buvo baisiausiai žvairas. Nieko panašaus gyvenime nebuvau mačiusi. Kai žiūri į tave, pats nebesupranti, kur esi, jau nekalbant apie tai, kad visai nenutuoki, į ką jis žiūri. Manau, kad šis trūkumas gerokai kartino vargšų į gyvenimą, nes kol smaitas rodydavo savo išdaigas, Džeimsas – Velkinas, tokia buvo žvairojo pavardė, kiūtodavo baro svetainėje, siurpčiodamas vyną arba vienas vaikšinėdavo po pilkus laukus. Nors aš manau, kad smaitas irgi kenti dėl savo mažo ūgio, jis kenti su samoju. Taigi aš gerokai sutrikau, o taip pat ir gailėjau jų, kai tą pačią savaitę abu man pasipiršo. Na, Ir tada aš pasielgiau gana kvailai, bet supratau tą tik vėliau. Bet matote, šie keistuoliai, tam tikrą prasme, buvo mano draugai ir bijojau, kad jie supras, jog atsisakau dėl vienintelės priežasties, dėl jų nepakenčiamo bjaurumo. Taigi sugalvojau kitą nesąmonę. Pasakiau, jog niekada netekėsiu už to, kuris neprasiskynė gyvenime kelio. Pasakiau, kad tai principo klausimas negyventi taip, kaip jėdu iš paveldėtų pinigų.